Pirinio Atlantikoko departamenduan orotara amazazpi milioi kanpotiak urbildu dira urta gila eta abuztu artean, turista hauen artean lau milioi nazio artekoak ziren. Ipagaldean, ustailetik abuztura 6 milioi izan dira. Maiatza eta ekaina artean bilana apala egin badu turismo batzordeak, ez da sekulan hainbeste jende urbildu abuztuan ipar euskal egira. Departamenduari begira gaualdien euneko irurogeita ma bosta euskal barneka barnekalde eta kostaldean egin dira. Parise inguruetako bisitariak izan dira gehien bat, Max Brisson, Departamentuko Turismo Batzordeko presidenta. Une bonne saison parce que nous avons une offre touristique qui correspond aux attentes des gens, parce que l'image projetée aujourd'hui par le Pays Basque est bonne, et donc nous sommes dans une situation euh, solide alors que l'économie touristique française est en grande difficulté. Sasoi astapena landu behar dela azpimarratu du batzordeak, aurten Ipar Euskal Herrian eh, maiatzan milioi bat gaualdi erreserbatu dituzte, iaz bat kakotslau milioi zirelarik, udaberriko zilo hori betetzeko biarritz peibazk markaren promozioa landuko du batzordeak Max Brisson. Il faut assurer la promotion de la marque Biarritz Pays Basque, de de la destination Pays Basque, sur les marchés de la France de l'Ouest et l'Île-de-France pour avoir du tourisme de proximité sur les week-ends de l'avant-saison, et puis euh, travailler également sur les marchés scandinaves, les marchés britanniques, les marchés allemands. Iparralde irudia Chalseco, en mot basque, campagne abiatuko dute Bordale, Nantes eta Parisen. Gertakari bideo eta publizitateari esker udabegian jendea erakartzea espero dute.